Sa lakas ng alon ng baon mo lagi ay panalangin makaahon Sa hamon ng buhay may aking taglay Kang tinatago sa pagiging tao naman ano ang mga ginawa mo Sumasalamin tatanungin din yan ng iba di malabo Dito sa mundo na puno ng mga mata Kakaiba kasi nga puro ko na Pero wag kang papadala sa mga negatibo Suklaya pa rin ang matamis ng ang isang liwanag na mula sa kalangitan Hawi ang mga ulap, tumigil ang malakas na pagbuhos ng ulan Ngayong nakita ko ang anghel na tunay mula sa kalangitan Hindi na mga ulap ang pa paglaki pagsipagan mo ang Sakada paabati mong hakbang Natapos ang isang mahirap na hangin at buhos ng ulan Minsan ang sagot sa maikli mo na tanong Na paano kakayanin madali ba kung ituloy Di mo ba naisip na dapat ay sa minsan manahimik ka Di na kailangan malaman nila ang mga plano mo na inihanda Huwag mo palipasin ang apoy na siyang liwanag sa dilim at pagbabaka ng paligid kung ikay Kung para kang nakukulangan ng lakas ng loob Ang bakas sa noon mo'y tagumpay na buo Magising sa tuwa sapagkat sinasarili mo ang iyong mga dinadaing sa tuwing Nadarama ay ding patalim na sa'yo inamba Huwag na huwag ka dyan mag-alilangan Sapagkat yung unos ay tatawid lamang Upang malinisan ang daang mong lalakaran raw na magsasabi sa iyo ng itilan Papalamon ba sa takot ang sagot dyan? Di rin Dating purgatorio naging kardinobide Di man aminin, di kasilipin Ramdam mo na ba sa lungkot di ka alipin Pinapadapa, sinasalantaki Nawawa ng di nadarama Ngayon alam mo nang ito ay di na drama pa Sikat ng araw tama mong niyayakap ka Mula nang makita ko ang isang liwanag na mula sa kalangitan Hawi ang mga ulap Tumigil ang malakas na pagbuhos ng ulan Yung nakita ko ang anghel na tunan Mula sa kalang ay madilim At laging ang langit ay makulimlim Hey, ang liwanag ay hirap mahagilap Sa tuwing may ulan na paparating Ang tangi kong nais ay dumating din Ang panibagong araw na kaya masipat At tuluyan na sumikat Sa ngayon ay aabangan muna ang pagtila Tsaka pagkupa Hahayaan na lang kusang sumabay sa pagpatakan luha Mabilis din lang umalis Kahit na paulit-ulit dumating, hindi na bale Dahil ganito lang ibigay ng ulap Pakiusap ko sa langit Sakto lamang namang malaman mo Kahit sa kuna pa kung mga bagyo Ang dumating sa'yo higpitan ang hawak mo Kahit na napapadala sa mga negatibo Suklian pa rin ang matamis ng ngiti mo Oo mismo, yun lang Ngayon ay nalaman ko kung bakit ako ay pinanganak Kaso walang raso sa mundo Bukod sa mga biyayang hiniling Mangyayari pa rin mga bagay kahit di mo to ginusto Bukod sa papel ng mundo Kaya ka rin palutangin ang itim na tukso Dadaling ka sa pinakamataas Agad sa di makatakas Agad tuluyan ka di makalukso Ngayon ay nalaman ko Dahil sa ngalan mo Napaputangin ay kakaiba Tumulan ang ginawar mo ko ng talento para sa akin Kaya nga po ito iningatan ko Dati hindi nakinig Pero ngayon ay nagtiwalang muli ilaw nang makita ko ang isang liwanag na mula sa kalangitan. kalangitan. Hawi ang mga ulap, tumigil ang malakas na pagbuhos ng ulan. Ngayong nakita ko ang anghel na to na